haka bata sake cewa komai ba ta haye gadanta ita ma gwangwan shiru tai da ta lura ba ta da niyyar cewa komai sai ita ma ta haye nata gadan Maryam ta fada cikin tunani sosai lallai ta tabbatar bas na da matsala kai ko da rashin son sa ya kamata a gane shi dan ba dan Isa ba ta san hirar kan ba za ta taba yiwa ba magana ma da kyar yake yi kamar an saka shi dole ko da yake dole ce tunda ya zo neman aure gashi ta san ma bata ga fuskarsa sosai ba dan yana can gefen Isa gashi babu wadataccen haske yanzu haka suka haɗa hanya ba za ka ce ga kamanninsa ba kai wai wannan wace irin ƙaddarar rayuwa ce ta haɗu da ita ne wato kowa dai da irin yadda ubangiji ke tsara masa rayuwarsa ba ta taɓa tunanin ko a mafarki za ta wani lokacin harfi take tamkar ba ita ba takan ci komai ya kice mata a cikin zuciyarta inda har a ce Hajjaj ya soka kamar yadda ita ta kamu da san shi yaya za a yi ta shiga cikin irin wannan matsalar hawaye ya shigo mata a fuskarta har yana ɗiga a gefen filan da take kwanci a kai ta san ciwon son Habib ba zai taɓa barin zuciyarsa ba sai dai addu'a za ta yi addu'a Allah ya cire shi a zuciyarsa da ta san irin abin da za ta yi da da ta yi Ga shi kullum abin a girma yake a ranta tana da yi wa kanta addu'a da fatan alkhairi tare da sun rasa wa zuciyarta dangana a ranar dai bata san lokacin da farci ya dauke ta ba washe gari gwagwa tana lura da ita ko za ta ga wata alamun damuwa a tare da ita amma ina san bata ga komai ba sai ma wata walwala da ta dinga yi gwagwa ta ce babu matsala kenan bata san karfin hali ne kawai irin na Maryam ba dan ita ma ta gane gwaggon ta lura da ita dan ta fahimci ko ba ta yi na'am da abas din ba shi yasa ta watsar da komai ta shiga na ta yi Abbas ba su dawo a ranar da suka ce ba sai washe gari da daddare wajen karfe takwas. Suna can kofar adda a ɗakin su Halima suna hira da ita. Halima da sauran yara eh, suna hira daga ita sai Halima. sauran yaran suna tsakar gida tare da adda Dan ya shigo ɗakin yana kallon Maryam ɗin. Ya ce wai ki zo in ji Abbas yana son ƙofar gida. Gaban Maryam ya ba da wani irin da ta tsira wa Bello ido kawai tana kallon shi. Dan gaba ɗaya bata taɓa tsammanin shi a yau ba. kiran da yake zai zo bai zo din ba sai ta zaci ba tai masa bane ya fasa dan tunciya har yau din nan addu'a da take kenan Allah ya sa ya ce ba tai masa ba ya kyale ta ashe duk shirme take yi ta dago da kanta dan ta wa Bello magana sai ta ga ina ashe shi har ya bar ɗakin ma kai ajiyar zuciya ta juyo da kallon ta wajen Halima Haliman kallon ta take ta dan yi yaƙe kaɗan sannan ta ce Halima dan Allah sai ki raka ni mana halima ta wani faro ido tana faɗin ina gaskiya ba san ki ba haka kawai mutumin da ba hankali ne da shi ba tsautsayi da bi ta kaina ya rufe ni da duka ko ya shaƙe ni Maryam mamaki ya rufe ta kawai kakurawa Halima ido tana kallanta ita kanta Halima da ta magana sai da ta ta guda ne da ta sani da ba ta maganar ba Maryam ta fito daga ɗakin ranta a ɓace lallai abin da ta Halima ya wuce tunaninta bata koma kofar tasu ba kai tsaye ta fita waje tunda akwai hijab a tare da ita ta yi masu kar kokarin ganin ta saki kiranta don kar su fita su zaci dalilin zuwan su ne ya ta mata rai babu kowa a kofar gidan sai mota guda ɗaya. da ɗan haske kaɗan a cikinta kamar an kunna rediyo kofar gidan sosai don tana tunanin kila ba su ganta ba gani ce a an buɗe ƙofar motar ana ƙoƙarin fitowa a hankali ta ƙara sakin din motar shi kuma ya fito yana rufe ƙofar yana siyowa sai ta gane a bas ne dan shi ya fi isa tsayi sannan komai nashi a hankali yake kamar baya son taɓa jikin shi ya jingina da cikin motar sannan ya harda hannuwansa a kirje shi tai sauran rusunawa tana gaida shi cikin muryar shi mai matakar sanyi ya amsa lafiya kalau ya goggo kanta a kasa tana wa tace a'a babu komai ai sha'anin tafiya ne suka sake yi shiru ita dai sai mamakin ka take yi da gaske fa mutumin nan yana da matsala in ba mai matsala ba yaya za ka ce ba za ka iya zuwa wajen matar da za ka aura ba sai da abokinka to da abokin za a yi zaman auren a gidan kenan wannan wani irin mutum ne sai ta yana faɗin ki hakuri fa ni din ba mai yawan son magana bane shi yasa ma na so mu zo da isa kuma na san ke ma za ki fi kacewa da shi oh yau mun gamu da kalau a ranta kenan take faɗa wato shi ba zai iya wasu zuwa wajen ta hira ba shi kaɗai ba kenan sai da ɗan rakiya haka nan dai ya dinga dan ko mata tambayoyi jeki ki ta ga haka din ma daurewa yake ba dan ya saba fa karfe tara kuwa na yi yake mata zai tafi gida ita ma dama Allah Allah take dama ta ji son ya tafi dan ta shi da wannan tsayuwar dan sai shi minti biyar ba wanda yake komai a tsakaninsu ya bude ɗaya ɓangaren na mai zaman banza ya ɗauko wasu ledoji wajen guda uku ya miƙa mata yana faɗin ki haƙuri ban san mai zan siyo miki ne, ni ne sai na kaɓo miki waɗannan ta ɗan wasu na kaɗan sannan ta karɓa tana faɗin na nagode yana murmushi ya ce no babu komai ki da ku. sai na sake dawowa ya buɗe motar ya shiga yace sai da safe tace Allah ya tashe mu lafiya ta shiga gida shi kuma ya tada motar ya tafi ne. a kwance a barandar su ta iska gwaggo da yake lokacin zafi ne ta zauna a kusa da ita gwaggon ta ɗan gyara kwanciyarta tana faɗin harshen dawo ta ce eh Gwangon ta sake cewa ai dan Bello ya zo neman ki ce ya duba shi a kan kofar su. Maryam ta ce ai daga can na wuce wajen. Abbas din ma ya ce in gaishe ki. Ta ce na gode. Maryam ta fara buɗe ledodin tana fito da abin da yake ciki. Ice cream ne manyan robobi guda uku. a ɗaya ledar kuma biredi ne guda biyu da karkatan irin su kek da meat na ofis. ɗaya ledar kuma kaji ne gasassu guda biyu ta nuna wa gwaggwa ta ce madalla su dai ba sa gajiya Maryam ta ba wa gwaggon kaza ɗaya ta ɗauki ɗaya sannan ta ba ta roba ɗaya ta aske mai saura cikin shirin namu na yau. A shirin na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.